Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 29, 440 AD Inihalal si Pope Leo I ang pang-apat na putlimang Santo Papa. Kilala siya sa tawag na Leo the Great dahil sa kanyang masigasig na paglilingkod upang mapanatili ang kaayusan ng simbahan. Siya rin ang nanguna sa 4th at 5th Ecumenical Council maging ang pagtukoy sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Tumagal ang panunungkulan ni Pope Leo I ng 21 taon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.